handicapulae pentristoi. Ecte ciam shaine plei multae homoi vivas misere. La cialoi, malgrandae cae grandae militoi, perfortoi, supremado, malsato, malsano, naturae catastrofoi. Iam estis dirite che nun tempe, tio estas ecte quelca iardecoi, in quelcae regionoi, chef Europo ca in Norda Americo, la homoe travivas maloftegan periodon de pazzo cae bonstato, prospero. Espereble tio dauros, cae espereble tia stato etendigios al aliae regionoi. Tamen quelcae homoe, chu in la unua malbona situatio, chu in la dua, havas alian apartan problemon ili estas handicapuloi, de nascai au pro iu ocaso. Pacientetze ili soferis multe pli ol nun tempe, char oni prescau ne prisorgis ilin, cae mancis curaciloi, medicinajoi cae technicae remedoi por pli bonigi ilian vivon. Estu kiel ein, cae pacientetze cae hodiau igis conatae au ec famae quelcae handicapuloi pro iliae faroi cae successoi. Exemple, inter plinduloi la cantisto Andrea Bocelli cae la cantistoi cae musicistoi Stevie Wonder cae Ray Charles. Cae cio pri la handicapulo Stephen Hawking? Lia vivo cae verco shainas miraclo. Tamen, mine volas paroli pri famuloi, sed pri gruppo de handicapuloi qui pentras per la buscio o la piedoi. Ecte quelca iaroi mi ricevas cae pagas du au tri foie cio iare calendaroin, crist nasc cartoin, cae nascic cartoin, sur cioi eses presitae copioi di iliae pentrajoi. Ili appartenas al asocio nomita pentristoi per la buscio ca la piedoi. Ili pentras til, tio estas tenante penicon en la buso au per la piedoi, char ili ne povas pentri per la manoi. Ciu mancas al ili manoi, ciu ili ne povas movi la manoin. Tio handicapo existas ecte la nascidio au estigis poste pro malsano au accidento. Nur ciam mi intense scrivi per ili, mi rigardes ilian retpagiaron, cae constatis che ne temas pri Brasila, che mi pensis, sed pri internazia asocio. In gia Brasila reteo legeblas inter alie, la asocioi de la pentristoi per la buscio ca la piedoi comicigis in 1956, ciam Erich Stegmann, artisto cio pentris per la buscio, cunigis malgrandan gruppon de artistoi cun fisica handicapo el hoc Europae landoi lia celo estis che ili gainu sian propran viftenon pere de siai artistai clopodoi. Nun la asocio representas circo 800 artistoin in septe quindlandoi. Serciante pri Erich Stegmann, mi trovis articolon pri li in Wikipedia, ca exciis che li estis germano, che lia tuta nomo estis Arnulf Erich Stegmann, che li nascigis in 1912 ca mortis in 1984, che li fondis la menzietan asozion en 1957 in Lichtensteino, Lichtenstein, cae alia in detaloen. Lia fondo de la asozio estas ege laudinda cae la artista laboro de la membroi estas mirindega cae admirinda vidu quelcaen el iliai vercoi, pentritae cun la pinico tenata in la buscio au inter la piet fingroi.